ševala, 1632. godine po Hidžri, što odgovara 18. septembru 2011. godine po Gregorijanskom računanju vremena u novoj školskoj 11. i 12. godini nastavljamo sa našim ciklusom predavanja vezanih za tijelo Umdetul Ahkam i došli smo do četvrtog hadisa u poglavlju Tešehuda. Došli smo do hadisa Abdullah ibn Amra ibn Lasa u kome autor kaže Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu an Ebi Bekrin as-Siddiq radijallahu anhuma أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم Od Abdullah ibn Ala, Amra ibn Asa, od Ebu Bekra i Siddika, Allah bio zadovoljan sa njima obodvojicom, se prenosi da je poslanik s.a.v. Da, mu, da je on rekao poslaniku s.a.v. Allahu poslaniče, pouči me dovi kojom ću dobiti u namazu. Pa je rekao, reci Allahu moj, ja sam sebi veliku nepravdu učinio, a grijehe ne oprašta niko osim ti, pa mi oprosti oprostom od tebe i smiluj mi se, ti si onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ova dova je jedna od najljepših dova. U njoj imamo da rob priznaje grijeh, znači koji je počinio, a grijeh on je prepreka da uzvišeni Allah čovjeku daje blagodati. Znači grijesima sebi čovjek uskraćuje blagodati. I kada čovjek prizna svoj grijeh, to biva put da mu ga uzvišeni Allah te je od oprosti. Što se tiče Abdullah ibn Amra ibn Asa, o njemu sam govorio u njegovoj biografiji u poglavlju Tahareta. Sjećate se, znači, da smo davno, ovaj, prije možda pet godina, pričali o njemu, i da smo spominjali, znači, njegov ibadet, koliko je hadisa prenosio, njegovu ženitbu sa onom ženom kojoj nije nikako, znači kojom nije nikako kontakta imao dok se nije poželio njegov otac Elas, poslaniku sallallahu ve Što se tiče Ebu Bekra i Siddika, ovo je prvi hadis njegov u ovome, ako možemo kazati da je njegov hadis, zato što to prenosi od njega Abdullah ibn Amr ibn Las. Ebu Bekri Siddiq, ime mu je Abdullah ibn Uthman ibn Abi Kuhafe. Poznat je kao Ebu Bekr i znači časni ashab poslanika sallallahu sallam. Njegova oba dva roditelja su primila islam, njegova majka se zove Umul Khair Selma, ime joj je Selma. A, prenosi od njega njegov sin Abdurrahman, znači brat Ajše, radijallahu ta'ala anha, Prođeni bratajši, rajša Jer nisu od iste majke. Znači, razlikuju im se majke. A prenosi Abdurrahman, prenosi Aisha, prenosi od njega Omar, prenosi Ali i mnogi drugi. Prenosi od poslanika, salasem, 142 hadisa. 142 hadisa, šest bilježe Buharija i Muslim, 11 bilježi Muslim, Buharija koje ne bilježi Muslim, a jedan bilježi Muslim koji ne bilježi Buharija a, bio je sa poslanikom sa u bitkama i njegove odlike su zaista velike, tako da Ibn Asakir u, svome, svojoj povijesti Starih odvojio jedan i po tom za njegovu istoriju, za njegovu biografiju. bio je na čelu muslimana 26 mjeseci. Znači nešto više od dvije godine je vladao kao prvi pravedni kao prvi halifa ili halifa poslanika, sallallahu njega vladao je i bio je nazvan halifa muslimana. Halifa tu Rasulillah. A prvi koji je dobio Emirul Mu'minin je bio Omar. On je dobio taj lekab ili taj znači epitet Emirul Mu'minin. A Ebu Bekru zvali halifatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi Umro je 13. hijriške godine kada je imao 63 godine a, i ukopan je u sobu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Od Ebu Davuda ima predaje od Ebu Horere da je poslanik sa osam rekao da je Ebu Bekr prvi ko će ući u džennet nakon njega. Ma, znači hadis da će Ebu Bekr ući prvi nakon poslanika sallallahu alaihi u džennet. Jest, ali hadis daif. A, njegov otac Osman a, je umro poslije njega. Znači, Ebu Bekr je umro prije svoga babe. Ovaj umro 14. njegov otac, Ibn Abi umro znači 14. hijđarske godine kada je imao 97 godina. Pa je naslijedio Ebu, pa je naslijedio debu Bekra šestinu. Je tako? Kada umre sin, a ostane babo. A sin ima dijete. Tada babo ili majka nasljeđuju šestinu. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu وَلِيَبَوَيْهِ كُلِّ وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ mimma terake in kane lehu walad. A njegovim roditeljima svakom pripada po šestina od onoga što ostavi ako ima dijete. Znači ako on ima svoje dijete. Ako nema djeteta, onda je propis drugačiji. Pa je nasledio tu šestinu i vratio je, znači, vratio je tu šestinu njegovom unuku Abdurrahmanu, sinu Ebu Bekra. Znači uzeo je tu šestinu i onda je nakon toga poklonio je jeli, sinu Ebu Bekra. Kaže Ebu Katade da je Ebu Kohafe, sin, znači ovaj otac Ebu Bekra, da je prvi čovjek koji je ofarban u islamu, koga su, čiji su, ofarbali. Kada je, znate, kada je doveden na dan svoje oslobođenja Mekije, a njegova kosa kao bijeli cvjetovi, pa je rekao poslanik sa kaže, vajiru hada sevad. Promijenite ovo, ali nemojte crnom bojom. Nemojte crnom bojom. Nije došao niko od halifa muslimana da je bio halifa, da je došao na tu poziciju, a da su mu roditelja oba dva bili živi, osim Ebu Bekra i Ta'ija. Ta'ija je bio od potomaka El Abbasa. Njih dvojica su došli da budu znači, halita, da su im muslimani, da su im roditelji šta? Živi. I nijedan od, od četiri halife nisu mu, roditelji ovaj, primili islam eh, eh, kao što je bilo, bio slučaj sa, tako? Niko od nje nije primio islam, od roditelja primila islam. I ovako je spomenuo to Al-Muhib Tabari u svom dijelu Al-Ahkam. Govor, Allahumme, ovdje se kaže Allahumme inni zalimtu nefsi zulmen kathira, je tako? Allahumme Šta znači Allahume? O tome smo govorili u pogledu Tahareta i nećemo se vraćati na ono što smo spominjali, da ponovno ne pojašnjamo, možemo kazati značenje, znači Allahu moj, Allahumme. to nefsi, ja sam svojoj duši nepravdu učinio. Učinio sam joj nepravdu čineći ono što povlači kaznu s jedne strane i ili učinio sam joj nepravdu zbog toga što nisam činio ono što je pribavlja nekakvu korist. Jer, braćo, kako je šteta za čovjeka da bude kažen u džehennemu i kako je to velika nedeća, isto je tako nedaća da propusti velike deređe u džennetu, je tako? Da neće ljudi poželjeti da kada vide oni što su dobili njihova braća na većim stepenima, da su im se, znači, kidalo, da im se mjesto kidalo i dvajalo od kostiju kliještima. Zbog nagrada koje će, znači, dobiti oni koji su na višim stepenima. Pa je to, znači, jedno i drugo vid kazne, ako možemo kazati, ali nema, u, džennetu, nema kazne, ali je čovjek izgubio veliku, izgubio veliku nagradu. Al-zulm inni valemtu nefsi zulmen Ja sam sam sebi nepravdu veliku učinio. Zulm je, braćo, u šarijetu stavljanje stvari na mjesto na kojoj ne treba da bude. Stavljanje stvari mimo njenog pravog mjesta. E, to je zulm u, to je zulm u I zato kaže pravilo, jedno arapsko, kaže primjer, Men ešpehe ebahu fema zalem, onaj ko liči na svoga babu nije, nepravd, nije nepravedan. Jel tako? Ličiš na babu, nisi nepravedan, jer nisi to što... Na koga treba da ličiš? Na oca, jasno. Pa nisi to stavio šta na ne, pogrešno, nego ga stavio na pravo mjesto, pa nisi u tom slučaju šta? je jel tako? Nisi nepravdu, nisi zvolom nikakav učinio, jer ličiš na svoga, tako? Ličiš na svoga oca. I u arapskom se jeziku zove el mazlume, ona kojoj je učinjena nepravda. Kaže se, u knjigama fika kaže se el mazlume. Ko je el mazlume? Ona koja je učinjena nepravda. To je zemlja na koju dugo nije kiša pala. Zemlja na koju nije dugo kiša pala, na nju se kaže da je mazlume. Učinjena je nepravda zato što nije došla kiša na mjesto gdje treba šta da? Da dođe pa se zove mazlume. Jer vidi koliko je bitno da čovjek poznaje terminologiju. Nije dovoljno naučiti arapski jezik i otvoriti knjigu i čitati i razumijevati šarijat. To su neki uradili tako pa su napravili belaje. Otjerali, ljude iz Mildata Mohamedovog na sve strane i rastjerali. Zato što su otvorili knjige i naučili arapski jezik za godinu, za dvije učio arapski jezik i nakon toga došao čitao sam i razumijevao šta su učinjaci htjeli kazati. I zato sve knjige koje se sa engleskog jezika treba napraviti jednu, jednu centralnu veliku vatru da se nikad ne gasi. I sve te knjige koje su prevedene sa engleskog, sve to popaliti. Sve. Kako god sa engleskog došla knjiga, odmah je samo je ženi ujutru staviš, tamo kada je ženo pod kahvom jednu, napravi ovu jutarnju i zapališ je sa knjigom i bit ćeš nagrađen kod Allaha za kako prođenje sa engleskog jezika? Igrate se sa, sa vjerom muslimana. Naša ulema putovala zbog jednog harpa sa kranjeg istoka na kranji zapad. Šejh Albani sjedio dvije sedmice jedna riječ. I lupu uzme onu, pa je odmakni, pa je približi, pa je okreni, pa iz kosa, pa odavlje. Jedna riječ u manuskriptu, rukom pisano, ali neće da pređe preko nje. I ne zna šta je. I dvije sedmice se lomi oko toga i vraća se i moli Allaha dovi dok u snu mu Allah ne dadne šta je ta riječ. Pa kad dođe i kad vidi, kaže, jeste, ne može ništa drugo biti. Tačno to značenje odgovara i tako je napisano da je to ta riječ. A ti dođeš i sa engleskog, meni prevodiš knjigu, e, knjige Ibnu ne prevodiš sa engleskog jezika. Ko je taj ko je preveo sa arapskog na engleski? Anonimus, nikoga ne zna. Niti piše ko je preveo. Kakvo je poznavanje njegovog arapskog i kako je njegovo poznavanje engleskog jezika? Ti koji prevodiš sa engleskog na bosanski, koliko znaš o terminima rijeta i koliko su ti termini ispravno prevedeni. Kad se kaže ovdje mazlume, tamo će pisati žena koja je učinila zulum. Slomio je muž. Mazlume je žena, mazlume je zemlja na koju kiša nije pala. I zato imamo danas slučaj da nam prevode rupja, on prevodi hamajlija. Znači, to je, to je igranje sa vjerom. Ali kad dođe u pitanje trgovina i da se knjige samo štancaju, da idu znači serijski, samo da se, da se što više toga proda, mi napravimo knjigu, prevedemo, prevede od, od, od, naših odgovornih daja koji poznaje arapski, pa naprave dvojica redakturu prevoda, jedan čita, drugi pazi šta je on prevodio, pa dođe na lekturu, pa dođe hiljada nekakvih sita, reseta, šeta, prođe, opet se potkrade greška. Ti tamo prevodiš sam, nikakvu ni lektura, ni recenzura, ništa, samo da se... To su mu Pa je El Mazlume šta? Zemlja na koju nije pala kiša u šerijatu ima, braćo, različite deređe. Najveća deređa zulma je širk. Pa potom dolazi nepokornost Allahu, veliki širk, potom dolazi mali širk, potom dolazi nepokornost koja sama u sebi ima šta? Različite deređe. Od harama, od velikih grijeha i onda među velikim grijesima tako razlika. nisu svi veliki grijesi na istoj deređi. Imamo kamatu, imamo šta? Imamo nemoral. Šta je veći grije? Kamata. Po konsensusu uleme. Čovjek kada bi rekao počini mora, a ovo bi lahmeni rađim. Ali će otići tamo da preleti u crveno, da dođe 20, 30, 50 eura kamate, to kod njega nije sporno. Pa ti su radio goru stvar nego ovaj vamo. Samo što čovjek određenu stvar vidi i čuje se i pročuje se i postala kod ljudi aha, nešto što je ružno, a druga nije, a po širijetskim kriterijima, po konsensusu Leme kamata je veći grijeh od nemorala. Dobro. A, nefs, inni volentu nefsi, ja sam sebe, nefs svoj, sam, učinio sam volum. Šta je nefs? Je li ovdje nefs ruh, duša? Ili je čovjekovo tijelo? Šta se cilja sa nefsom? A braće, tu postoji razlika među lemom. Po pitanju nefsa i ruha. Je li to ista stvar? Čak ulema kaže da po tom pitanju ima oko hiljadu mišljenja kod uleme. Hiljadu mišljenja. U razlici između čega? nefsa i ruha. Šta je jedno, šta je drugo? Pa se znači oko toga razilaze islamski učenjaci, ali ovdje je, Allahu ta'ala, da je ovdje nefs, da je čovjekovo tijelo. Njemu on je učinio sam sebi nepravdu svome tijelu, znači zato što je stavio šta? Pa će mi kazati? Šta je on to učinio, pa pa je nepravedan? Ehe, kako grije? Objasni. Mi smo kazali da je zulm staviti nešto na mjesto gdje ne treba šta da bude. Pa je on na mjesto tata i pokornosti stavio šta? gdje. To je zato je učinio zulm. Jer mi govorimo o zulmu u ovome kontekstu. Protiv ima zulm da, da ukradeš od komšije njegovi metak, ne znam, da si nepravedan prema porodici, da si... Nije bitno. Ovdje govorimo o zulmu posebne vrste, a to je da se stavi šta? E, u onome e, opće njegovom značenju stavi nešto što nije na njegovom mjestu. Ovdje je čovjek pokornost odnosno nepokornost stavio na mjesto pokornosti, pa je time bio, šta? Bio je nepravedan, jeste. Ovdje se spominje fagfir gufran, da, da oprosti uzvišen Allah, to je da čovjeka prekrije, da ga sakrije. Da čovjeka sakrije. I čovjeka je, praće uzvišen Allah taj koji je sitir, koji čovjeka sakriva. Prekriva ga i ne, ne sramoti ga. I ne treba čovjek da sramoti samog sebe musibet je da čovjek dođe i da priča grijeh pred ljudima koji je počinio. Pa taman to bilo, eto tako kao ibret, šuti, pokri se i ne spominji nikome, mora Allah da te oprosti. Priča ako moraš prozbori nešto dobro i lijepo, sakri svoj grijeh koji, koga Allah te sakrio i ti dođeš onda ujutro i sam sebe otkriješ. To grijeh možeš otkriti samo u slučaju šta? Molim? Da dođeš kod kadije i da kažeš ili kod, kod i kaže ja sam učinio grije izvršao novu švedsku kaznu. To je druga stvar. Ali ovako da čovjek dođe i da priča, to je nedaća. Ja ne mogu zaboraviti nikako, bio sam na jednoj dženazi, ušao u jednu kuću, sjede ljudi, naši stari, i sjede i medite na spodu, ono, ono, znate kako ljudi govore, sjede, to je soba, ono, za, začadila sva duhana, uđeš i čovjek priča, iznad glave medita, sjedi i priča kako je činio nemoral. Kako on tamo ganjao kuda je hodao. Auzu billahi ne, ovdje ne treba vjera. Ostavi vjeru na stranu. Ovdje treba samo kućna kultura. Ti si došao u kuću kod naroda, imaju mejta. U najmanje što možeš da šutiš. A poslanik sam kaže, kod mejta govorite dobro, pa meleki šta? Aminuju na riječ koje vi kažete. Pa je to zlo. Čovjek treba znači da sakrije samoga sebe. U ovome hadisu je braćo dokaz da čovjek treba tražiti znanje. Jer je Ebu rekao poslaniku, sallallahu alaihi sallam, Allahu poslaniče, pouči me dovi u namazu. Je tako? Pa je tražio znanje. A poslanik, sallallahu alaihi mu je odgovorio i poučio ga. Pa je dužnost čovjeka koji bude upitan da odgovori. Pa je dužnost čovjeka kada bude upitan da odgovori. Iako, braću, nije svako, nije svako mjesto i prilika vrijeme za stjecanje nauke i znanja. To nije prilika. Nije prilika da na semafor, ti stao na semafori, bratsko ti preko puta auta, e, še imam pitanje. Na semaforima nema pitanja. Semaforima se ne pita živio. Imaju predavanja gdje ima dođeš, sjedneš i, sjedneš i slušaš i mnoge stvari koje ćeš htjeti upitati, nećeš ih pitati po semaforima i ispod tunela, nego ćeš pitati u džami gdje se pita i nećeš možda potrebno pitati ako slušaš, jel tako? Jer ja vjerujem da svakome od vas u predavanju naiđe možda određena stvar, e, su ovo sam ti, alhamdulillah, sam čuo. Nemam potrebe pitati. I koliko pitanja možda u samom predavanju bi počeo pitati na početku predavanja, nejasno ti pitao bi, na kraju kažeš i digao zbio ruku, reci, reci, brat, kaže, dobio sam odgovor, jel tako? Slušajući predavanje, a ti sjediš, naravno, odvojiš se u svojoj kući, nemate nigdje, nemate na predavanjima, nemate na druženjima, i onda nakon toga nesma. Mora biti nejasnoća. Čovjek se svaki dan druži sa ulemom i sa knjigama i sa ovim i sa onim ima tovar nejasnoća, pa što ti im, kakve ti nejasnoće imaš koji ne znaš kako izgleda halka naučna, osim možda rijetko i tako dalje. To je, to je ispravan čovjek treba znači da preispita sebe i da, se u tom kontekstu ili popravi. A, ovdje je on upitan i nije sakrio za nje. I čovjek koji je braće upitan ne smije sakriti za nje. Bio je jedan, bio je jedan profesor na fakultetu jednom i Donese učenicima ispit i podijeli. I učenik mu dođe kaže, profesore, znaš li mi, kaže, odgovoriti na ovo ovdje pitanje? Kaže, znam. I odgovorim. I ovaj napiše, dođe, znaš li profesor na ovo pitanje odgovoriti? Kaže, znam. I odgovorim. Pa do, odu neki požale se ovome, požale se dekanu fakulteta. Kažu, profesor odgovara učenicima na pitanje, pa dekan ga pozove. Kaže, šta je to? Pa kaže, poslanik je rekao, sam ko bude upitan za znanje a ne bude htio odgovoriti, kaže, bit će zažvaljano uzdana od vatre. Kaže, ja sam upitan i ja moram odgovoriti. Ma kaže, živ bio, nije to ciljano hadisom, ovo je ispit, ovdje se provjeravaju učenici, ovo je obuka, ne možeš tako tefsir hadis, ali čovjek sebi, to nije ispravno njegovo tumačenje. Ali meni je toliko drago kad vidim čovjeka da je tako čuo hadis, taman ga i pogrešno razumio, ali, ali on želi da se drži šta za hadis i to ne pušta jer se boji za sebe. Kaže, ja sam upitan i ja ne mogu, kaže, zakre koje znam. Pa je odgovarao učenicima na pitanje. Yes. U ovome hadisu je, braćo, dokaz da čovjek ne može biti čist od grijeha. Nema toga. Ne može, znači, čovjek biti nikako čist od grijeha, jer poslanik e, Islama, s.a.v. je rekao istaqimu volen tuhsu. Kaže, ustrajte na pravom putu, kaže, a nećete pobrojati. Što znači hadis? Ustrajte na pravom putu, a nećete pobrojati nećete pobrojati sve vrste istikameta. Znači, ustrajte i trudite se, ali koliko se god budeš trudio, griješćeš. A što onda kako se ne trudiš? Istakimu volen tuhsu. Ualemu ana a amalikumu sala. A znajte da je vaše najbolje djelo koje činite namaz. Znači ti ustraj na pravom putu maksimalno koliko možeš, ali nemoj očekivati da ja sam držao predavanje skoro u našoj braći koji je bilo u džamiji. ja sam došao i pričao sam, ne znam o čemu sam pričao, vjerujte. Ne sam pričao, uglavnom o, o, čovjekovom stanju i halu i uglavnom meni jedan brat dođe i kaže meni, kaže, ti to sad nama govoriš kaj je pre zadnji dan, zadnja dva dana itikjafa, kaže, sad nam to govoriš? Što kaže, mi smo, kaže, onda, mi smo griješni, mi smo... Pa ti hoćeš, ti hoćeš, ti misliš sad kad ideš iz kafa da si izišao bez grijeha? Ti nećeš iskoračiti, kručno, neš preći praga džamije, ti se ponovo griješio. I tako i ti i ja i svi. Mi smo ljudi, mi smo, Allah nije stvorio ovdje meleke da hodaju po zemlji, nego stvorio ljude. Benu Adem Bešar hodaju po zemlji i griješe. ti očekivati ušao u džamiju, to je, to je gurur, to je, to je to je samo dopadanje, tu uđeš u džamiju, budeš itikaf, ideš napolje i posmatraš ljude kao sa desetog sprata i gledaš, ako svi mali, alhamdulillah, ja sam, te Ma nisi ti ništa, ti si bio, ti si Allah i bade činio, ali se spusti jer ne znaš ovaj kakva će konačnica biti. I kaže poslanik sa osaname, beni ademe hata, u hajlu ine Svaki sin Ademove je griješnik, a najbolji griješnici oni koji se kaju. Pa da nije čovjek griješnik, ne bi ovdje Allahu poslanik poučava koga Ebu Bekra da kaže šta, gospodaru, oprosti mi. Ebu Bekru. Pa Ebu Bekr griješnik, isto, kao i drugi ljudi. Samo što mi ne podržavamo, ilahije, pokaj se o Ebu Bekr griješniče. Jeste slušali te ilahije? Bolje vam je. Znači, čovjek hafiz Kur'ana iziđe i pjeva pokaj se o Ebu Bekri griješniče. Jer je ta ilahija naručena iz Teherana. Iz Teherana je naručena. Nažalost. Ti pjevaj pokaj se ti o hafize griješniče. A nemoj postaje ostaje Ebu Bekra na miru. Ebu Bekr nije nepogrešiv, niti je poslanik rekao da niti on za da da pogriši Ali pjevati tako Ebu Bekru, to je zulum prema, prema samom sebi i prema svim muslimanima. Dobro. Inni zalemtu nefsi zulmen kethira. Ja sam sebe, kethir je u arapskom nešto puno. A u drugoj se predaji kaže kebira. I kebira je nešto veliko. Ja sebi veliki zulm učinio i učinio sam puno zulma. Pa je došla, e, rivajet je došao šta u dva različita konteksta, sa dvije različite praze. Puno znači obimno i veliko. Pa kaže imam i kaže neka se koristi i ovaj i ovaj. Ali je ono što je došlo, jeste kesira, to je došlo i kod Buhari i muslima. se predaj kaže kibira. Pa možda je neko prenio ovu značenju. Tako da je bolje kaz kesira, ako kada kazao čovjek je kibira, ne bi inšalav htjela bilo u tome nikakve smetnje. La jagfiru zunube illa ente. Ne oprašta grijehe niko osim tebe. U ovome dijelu hadisa je braćo priznavanje vahdanijeta Allahovog jednoće. Ne oprašta grijehe niko osim ti. Znači, nema ni svećenika, ni, ni monaha, ni popa, ni hođe, ni ovoga, ni petog, niko može grijeh oprostiti, osim uzvišeni stvoritelj te barake Jedini. Pa je to priznavanje, znači, vahdanijeta ili njegove jednoće te barake od Kaže uzvišeni Allah, me enne lehu robben, jogfiru zem, o jehudu bi zemb. Kaže on zna da ima gospodara koji oprašta grijehe i koji kažnjava zbog grijeha pa je uzvišeni Allah jedan jedini znači u tom pogledu i ne može niko drugi to činiti. Uzvišen je Allah u Kur'anu, te barak je ta'ala spominje ovo, ovo značenje, pa kaže a وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kaže, oni koji, kada učine kakvo ružno djelo ili sami sebi nepravdu učine, sjete se Allaha, zatraže oprosta, a kaže ko grijehe može oprostosima Allah. onem mi ala ma i ne ustraju na tome grijehu koga čine, a oni znaju. Šta znaju? Da im nije dozvoljeno da ustraju u njemu, je li tako? Kao što je uzvišan Allah. Vala teđalu lidahe endaden wa entum ta'alemun. Nemojte Allah učiniti one, one prijatelje, širk, a vi znate. Šta znate? Znate da on nema ovaj, nekoga koji je njemu ravan. Pa je spomenuo te barak je ovo značenje. Pa je ovdje u ajetu pohvalio, pazite braće, ovdje u ajetu je pohvalio one koji traže istikfar. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً koji kada učine ružno djelo, اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ili nepravdu prema sebi učine, zekerullahe festagferu li zonubihim. Traže oprosta za svoje, šta? Grijehe. Pa je ovdje spomenut oprost za grijehe i on je naređen indirektno. Ovdje je naređen indirektno. Pa je u ajetu oprost indirektne prirode, a, direktno, a u direktno prost. I svaki braćo ajet u Kur'anu u kome se hvali onaj ko nešto čini, to mu je naređeno da čini svakom ajetu gdje je čovjek pohvaljen, pohvaljen je onaj ko nešto čini, to ti je naređeno da činiš. A svaki ajet u kome je pokuđen čovjek koji nešto čini ili osoba koja nešto radi, pokuđena je to je zabranjeno da čini. Jel u redu? Pa ne mora doći uvijek ta naredba ili zabrana direktno, nego može ponekad doći šta i indirektno. Jeste, može ponekad doći i indirektno. Ali pogledajte ovaj poredak u ome hadisu. Pogledajte ovaj poredak u ome a, kaže prvo ovo, inni, ja sam učinio prema sebi veliku nepravdu. Prvo prizna čovjek grije. I to je Allahu vahdanijet. Potom traži magfiret. Potom traži oprost. Jer će tako mu biti lakše oprošteno. Je tako? Potom pohvali stvoritelja. Kaže, vola jagfiru zruba ila ente. Niko ne oprašta grijehe do tebe. A prije, i onda inneke entel gafu, inneke ente El Gafuru Rahim, ti su onaj koji mnogo spomene njegova lijepa, svojstva. Pa je došao, znači, poredak ovdje, kako može biti, znači, u najljepšem kontekstu. Kao čovjek kada bi došao nekome i dođeš kod, bogataša nekog, a biznismena kaj sluša živio, da nije uzvišenog Allaha, potom da nije vas, dobročinitelja i dobri ljudi koji pomažu Allahu i koji grade džamije i koji, neka dostani koliko treba. Je tako? Nemoj dalje pričati, reci koliko treba i dobit ćeš. Kada ga tako i ovdje stvoritelja Tebarake je Oteana, ovaj čovjek pohvali, znači, lijepim svojstvima i zato, kada čovjek čini dovu, ne treba biti do Allahu dragi, iz ove teške situacije. Ne, nego treba dići dovu i pohvaliti stvoritelja. Ti si Bog, jedan jedini, nema Allaha mimo tebe, tebe obožavam i tebi I onda spomene što trebaš. Pa je to sunnet znači u dovama, da čovjek prvo pohvali stvoritelja, te barake, oteana, pa tek onda da traži, a ne da direktno, jer to je, to je direktno, znači samo trebam ja to uradim, ispunim to gospod, nego pohvališ svoga stvoritelja za ođen, i to je, znači, to je put da dobiješ ono što tražiš. Put da dobiješ ono što, što tražiš. Pazite, ovdje ima jedna lijepa stvar u hadisu. A, neka nama kaže, bolje je kazati, gospodaru moj, oprosti mi, nego da kažeš, oprosta tražim i tebi se kajem. Pazite, neka nama kaže, bolje je kazati, gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, nego da, ta, nego da kažeš, gospodaru moj, od tebe oprosta tražim i tebi se kajem. Zašto? Kažu, ti kada kažeš od tebe oprosta tražim i tebi se kajem, može biti neiskren, neistinit, jel tako? Jel može biti čovjek? Može da to samo kaže šta? Jezikom svojim kaže, a u stvari sumnja hoće li biti do toga neće. Ali kad kažeš gospodar moj oprosti mi i primi moje pokajanje, e tada je drugačija priroda. U tom slučaju ne može biti neiskren, ne može biti neistinit. Pa je tako Arabija Ibn Hajsem, on je rekao od naših učenjaka, kaže, bolje je kazati ovo drugo. Imam evo i kaže, ovo je značenje lijepo. Ali, ovo mišljenje nije, nije, nije jako. Ovo mišljenje znači nije, u nije jako. Uzviš, eh, poslanik sam kaže u hadisu, la ilaha illa a kaže od Allaha oprosta tražim, pored koga drugog Boga nema, wa etubu i njemu se kajem. Tako da, da nema se, kaže, ko kaže ovu do, bit će mu, kaže, oprošteno taman pobjegao sa bojnog polja. A vi znate da je pobjeg sa bojnog polja šta? Odmah tako. <laughs> da da, za, svaki, za svaki slučaj, ali tako? Ovaj, znači, to je veliki grijeh. Pobjeći će sa polja je sedam velikih grijeha koji su pomenuti, znači, u hadisu poznato Dobro. Kaže, ovo ko kaže, estagfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko kaže ovu dobu Allah će mu oprostiti grijehe taman pobjegao sa bojnog polja. Jer ovo je teoba, a teoba briše šta? Koje grijehe? Pa velike grije, dobro i širk svakako, ali velike grije. Te oba više sve grije. Jeste. I ovako bi da da s sa dobrim lancem prenosilaca. Magfire termina indik. Oprosti mi oprostom od tebe. Pa dobro, oprosto. Će li biti od drugog mimo Allaha? Zar ova riječ onda od tebe nije dodatak koja nema značenja? Oprosti mi oprostom od tebe. Oprosti mi oprostom. Oprosti mi. Što oprostom od tebe? Pa neće oprosti, ja sam se obratio tebi, gospodar moj, i ti si jedan jedini, ona jakfiru zunube ila ent, niko ne oprašta grijehe do tebe, što onda kažemo, oprosti mi oprostom od tebe. U arapskom jeziku znači nema viška riječi. Mi kada pričamo, možemo kazati jednu, jednu, stvar, pa okrenemo, priđemo s druge strane, pa malo filozofski to. U arapskom jeziku toga nema. Sve što možeš kazati sa dvije riječi, ne smiješ kazati sa tri. Odmah to ljudima para uši. Onima koji znaju arapski jezik onome ko ne zna, ne mislim na ljude, Arape koji ne znaju arapski jezik. Arapi u, svakoj, u svakoj riječi napravi, ja sam sjedio u grupi sa 12 Arapa i postavila im rečenicu, rekao kako je ispravna rečenica, ovako i ovako, i složili se na neispravnom. Njih koliko je bilo, svi se složili na neispravnom. Da li se kaže raeitu ređulani ili raeitu ređulejni? Ređulani i ređulejni znači samo je ovaj, eh, u kom padežu dođe ovaj riječ, oni svi rekli rejtu rađulani, što je pogrešno. Nego treba reći, znači, ljudi su Arapi, ali ne znaju arapski jezik. I zato kad pričaju, znači, u kom će to licu staviti, kako će to okrenuti ovaj glagol i, i, da li će staviti fetfu mjesto dame i kjestu mjesto fethe i tako dalje, to je kod njih, znači, ovaj, običajna stvar. Ne, ne, ovo ovdje ima značenje. poslanica, ali nije kazao jednu jedinu riječ, da ona nema značenje, da nema, znači, poruku Oprosti mi oprostom od tebe. Ovdje imamo dva tumačenja, dva mišljenja. Prvo mišljenje je oprosti mi oprostom od tebe potvrda. Oprostom od tebe. Ti ćeš to meni dati. Ti. Pa sam s onim ti potvrdio šta? Prvo ti. To je potvrda. Kao ja sam uvjeren to ćeš ti za mene uraditi. To je jedno tumačenje. I ono je slabije. Ma drugo koje je bolje. A to je oprosti mi oprostom od tebe kao tvoja dobrota. Ja to nisam zaslužio. Ti mi oprostiš šta oprostom od tebe? Hoćeš kazati ja to nisam zaslužio, gospodo moj, ja s tim najmanje koje to zaslužio sam ja, ali ti to meni oprosti od tebe. Kao kada ti kažeš svome bratu muslimanu, slušaj ovaj, kažeš mu, ja ću, ja ću ti nešto dati od sebe. Je li on to zaslužio? Je li? Nije, pa ne bi ti rekao od sebe. Ja ću to dati, nije problem. Ti što zaslužuješ. Ali kažeš, ja ću to dati od sebe, kao ovo ti je od mene hedija. Jel u redu? Razumijete razliku riječima? Ja to dati od sebe, znači nisi ti to zaslužio. I to je tumačenje ovdje puno bolje, znači sa stilističkog aspekta puno je, znači, ovaj, upečatljivije i jače da se kaže, ne, time se ciljevo oprosti mi gospodar moj oprostom od, tebe, jer ja taj oprost ne zaslužujem ničim ka mojim dijelima ni bilo čime. I ovo je rekao u ovome kontekstu nešto kazao Ibnu Džouzi i druga ulema i Allahu ta'ala da ovo mišljenje da je jako i da ima svoje i da ima svoje mjesto. Znači da ti ničim nisi uzročio šta taj, taj oprost protivnom ovaj uzvišeni Allah je mogao biti da to robu ne oprosti. Ne mogu uzvišenje Allah reći robe. Zabranio sam ti to, to, to. Ako počiniš, završeno. Tako. Neću da pričam nikako više, s tobom nemaš mi se eh, potrebe kajati, u džahnem ćeš i završeno. Ja sam te upozorio, ja sam završeno. Ne. Oprosti mi oprostom od tebe zato što ti znaš moju slabost, a ja ne mogu zaslužiti tvoj oprost nikada svojim djelima. i smiluj mi se, rahmet, od svojih stava. i te barake Ovdje je došlo, braće, prije oprosti mi i smiluj mi se. Pa je smiluj mi se jedno novo značenje. Nije isto, nije potvrda, nego smiluj mi se, Novo Novozdan, iako braćo može, rahmet može doći kao gufran, kao oprost. Uzvišen Allah kaže u Kur'anu rahmeti wasiat I moja milost je obuhvatila sve, misli se na oprost. Moj oprost obuhvata sve. Oprostit ću svakome ko se iskreno, jeli, se iskreno pokaje. Pa je ovdje rahmet jedno dodatno znači značenje ovaj kao blagodat ljudima. Uzvišen Allah u Kur'anu kaže fi li Allah vam oporuku čini kada su u pitanju vaša djeca. Muškom pripada duplo kao žensko. Kaže neka ulema. Iz ovoga ajeta zaključujemo da je Allah milostiviji, kaže, ljudima od njihovih roditelja. Kako? Kaže uzvišeni Allah, kaže Allah vam oporuku čini kada su u pitanju šta vaša djeca. Allah tebi čini oporuku za koga? Za tvoje dijete. Jel u redu? Znači, uvijek čini oporuku onaj koji više voli od onoga što koji ti krenu na put. Krenu ti na hač. Kao vidim da koji hač. I ostavljaš svoje dijete kod sestre ili kod tetke ili od komši i kažeš, molim te, pazi na dijete. Jel u redu? A kada kreneš ti na put, kažeš li svojoj ženi, molim te, pazi mi na djecu. Pazi mi na dijete. Pa ona bolje njega pazi dva puta nego ti. Milostivija prema njemu više nego ti. I, i, i ne noći ima sa njim više nego... Ha. Znači ne oporuka se ne čini onome ko više voli. Nego oporuku čini onaj ko više voli onome koga manje voli. Pa dok Allah nama oporučuje našu djecu, znači on više voli znači nas, odnosno više voli znači našu djecu od nas sami. Pa je milostiviji rodite ovi, ovi djeci od njihovi roditelja prema njima. I zato je Budarda govorio, Volim, kaže, više da mi presudi moj gospodar, kaže, nego moji roditelji. Jer tvoj roditelj gleda isključivo materijalnu korist. On važe dinar i dirhem, stavio na vagu i gleda. Je tako? Jer roditelj ne zna šta će biti od gajb stvari. Allah tebi sudi i odlučuje ono što je za tebe dobro prvenstveno za tvoj ahiret. Jer dunjaluk će onako proći kakav god da bio. Pa da Allah čovjeku presudi, to je bolje nego da mu sude njegovi, nego da mu sude njegovi roditelji. Dobro, Uzvišeni Allah kaže, ajmo da potvrdimo ovo značenje, da ne bi nekome ostalo u srcu ništa. Ohuva arhamur rahimin, kaže, Allah je od milostivih najmilostiviji. Jesu roditelji milostivi? Pa jesu. Ali on je od milostivih najmilostiviji. da nema onda šubhe nikakve sumnje da je Allah milostiviji nama od naših, od naših roditelja. Inneke entel gafurur rahim, ti si taj koji, u istinu si ti taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ovdje je došlo, pazite braće kako je došlo. Hajde sad da uporedimo ovaj, kako, su, subhanallah, kako ove su riječi kazane. Poslanik sam sam nikome ovu dovu prije toga nije kazao. Evo kaže, pouči me dovi. Odmah mu je govori iz usta. Četvrto što smo jučer spomenuli na predavanju, da niko poslanika sa osam nije uhvatio da, da ga upita nešto da on stane i da ne može odgovoriti. Ovdje kad je debe pouči dovu, kaže, reci, Allahume inni zalemtu nefsi zulman kathira, wala illa فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني šta kaže Allahuma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li oprosti mi magfiratan min indike oprostom od tebe warhamni pa je prvo rekao oprost pa onda šta rahmet prvo tražiš oprost pa rahmet kaže ovdje na kraju hadisa innaka antal gafurur rahim ti staj koji mnogo opraštaš i koji si milosti pa onda kako je došlo to Ovdje tražiš ti oprosta, pa tražiš milost. Na kraju se hadisa kaže, ti si koji mnogo praštaš i koji si šta. Pa je došla jedna pro drugog. To je, braće, u Kur'anu ima i različito. U Kur'anu se kaže ovako. فَمِنْهُمْ šekijun وَسَعِيد Od njih ima oni nesretni i sretni. فَأَمَّا الَّذِينَ šeku Pa što se tiče oni koji su nesretni. Pa onda spominje, pa onda spominje sretne. A ima i obratno da se spominje prvo ono zadnje što je spomenuto, da nakon njega... Ne razumijete što ja govorim? Bojim se da ne razumijete. Znači, kaže se, te minhum sa'id, među njima ima nesretnih i sretnih. U redu, to je ajet. Pa se dalje nastavlja. Fe ledine šeku, a što se tiče nesretnih. Koji su oni spomenuti? Prvi ili drugi? Nesretni. Prvi. I onda ja spominjem, vraćam se na prvo, pa objašavam ko je prvi. Ne, u može biti drugačije. Može biti da spomene jedan pa drugi pa počnemo drugog. Uzvišen je Allah kaže Jaume tebjeddu vuđuhun o vuđuh. Na dan kada će neka lica a, bijela biti, a neka crna. Pa bi trebao čime početi? Sa bijelima, ne. Ajet počne sa crna. Fa emma alladine ha. A što se tiče oni čija su lica crna. A kefartum bade imanikum, zar ste kufr nakon vjerovanja? A, pa je počeo, to je sve stilistika, znači u izražavanju shodno, znači kontekstu u kome dolazi i zato je Kur'an znači, došao svakim harfom da bude jel, na njegovom mjestu koje zaslužuje. U svakom slučaju može doći u ovome ili u onome kontekstu. Dobro, znači u ome hadisu nije spomenuto gdje se ova dova uči. Kaže se, pouči me dovi u namazu, tako? Uh, pouči me u namazu, pa ga je poučio ovoj dovi, ali nije spomenuto gdje. Znači, gdje ćeš je učiti? Pa se ulema razišla. Neki kažu uči je na seđdi, a neki kažu uči je na kraju namaza. Pred sami selam, jer su to dva mjesta u namazu gdje je šta dozvoljeno? Dova, gdje je dova da se dovi na razne načine, znači. Pa se razišli, znači, pa neki kažu, poslanik je rekao da je čovjek najbliži kada je Allahu, kada je jel, na seđdi, ovaj, drugi kažu ne, ovo će se učiti na kraju namaza, znači razilaženje među islamskim učenjacima, kada je za kraj namaza, kaže potom neka dovi ime želi. Kada prouči ono što treba proučiti, znači tešehud, salavate, utočisto četiri stvari, potom kaže neka dovi čime želi da dovi. Pa može doviti, znači ovom domom. Ali imamo i mama Buhariju, u svome Sahiju, i Nesaju, i Bejheka i druge, stavili su ovu dovu u poglavlje dova pred selam. Dova pred selam. Pa je najpreće da se ova dova, da se na njom dovi pred selam, ovaj, i Imam Neovi podržao ovo, ovo mišljenje, kaže to je mišljenje ispravno. Da dođe pred selam, ona je najpreča. Kad bi bila na seždi, ne možemo prigovoriti. Ali sljedeći ovu lemu, najbolje da ona bude znači pred selam. Neki kažu ne na seždi. Dobro, zašto na seždi? Kaže zato što je sežda ruk namaza bez razilaženja, a oko da ima razilaženje. Pa je bolje da bude tamo šta gdje je, gdje nema nikakvog razilaženja. I ome hadisu je dokaz da čovjek treba Allahu te barek da da, ga pohvali onim čime opisao sebe. Da je on El Gafur, Ar-Rahim, da ga znači, time pohvali. Ovim smo završili, braćo, peti hadis, znači na brzinu, ja sam nastojao da, ga završim, on je zaista jedan lijep hadis i ovaj, ne treba ga, ovaj, e, trebamo mu posvetiti pažnju, ali sam požurio, nama je ostao još jedan peti hadis, kratak hadis, nećemo uzeti više od pet minuta. Ja bih zvonio sam da strpite pet minuta da završimo ovo poglavlje, nam ide nakon toga poglavlje vitra. pa da ne bismo ostali ovo poglavlje, jedan hadis 5 minuta, pa naredni put nastavili, znači pričati da završimo poglavlje ovo hadis je kratak, hadis Ajše, kaže se Ajše, radijallahu anha, kalet, ma salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salaten bade en unzilet alaihi iza jae nasrullahi wal fetih, illa yakulu fiha subhanaka Allahuma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Od Ajše radijallahu ta'ala se prenosi da je kazala nije poslanik sa osvijem nikada klanjao nijedan namaz nakon što je objavljena sura i da džae nasrullahi i feth, a da ne bi rekao slava tebi gospodaru naš, tebi hvala Allahu oprosti. Spominje se da je sura Nasr objavljena na, u danima Tešrika na oprostom hađu, ali je to daif. To je znači mišljenje daif kod islamskih učenjaka. Razlika između i da džaje nasrullahi on feth. Kada dođe Allahova šta? Pomoć i pobjeda. Pomoć je da Allah pomogne ljude protiv neprijatelja. A pobjeda je da se oslobode, da se oslobodi znači Allahova zemlja. I u tome kontekstu bila pobjeda nad Kurejšima i bilo je oslobođenje čega? Mekke. Bilo je oslobođenje jest. A, mi smo u pogledu ženabeta govorili šta znači subhanallah, slavljen neka Allah, Allah i o tome smo govorili mi opširnije, jel? u ovome hadisu je dokaz koliko je poslanik s.a.v. požurio da se odazove Allahovoj naredbi. Kada je došla, došla je naredba u ovoj suri, odmah je nakon toga šta učio ovu dovu. Jer ne može učiti suru na, na jel tako? Pa je učio odmah poslanik s.a.v. ovu dovu na rukama, na ruku i na seždi. I zato što je ruku i sežda imaju posebne, znači i ti su ruknovi spomenuti, znači u Kur'anu, jel tako? Pa imaju posebnu odliku, pa se na njima znači uči. Dobro, poslanik sa kaže Allahum A je li poslanik imao sa osam Allah mu je oprostio. Af Allahu anke lima jedin telehum. Allah ti je oprostio, znači što si im dozvolio. Jeli, Allah je oprostio li yakfir leke ma taqaddama min zembike wa ma Da ti je oprostio ono što si učinio prije, priješnjih, prošlih, post, onoga što ćeš učiniti od propusta. Ovdje je braćo poslanik ovo činio jednostavno iz razloga da se mi ugledamo u njega i da mi tražimo isto tako oprosta s jedne strane i s druge strane da pokaže svoju ovisnost o stvoritelju te barake o teala, jel u redu? I s treće strane i svoje poniznosti pred stvoriteljem Azeođer. Jer čovjek kada bi, kada bi bio nepogrešiv i zna da će u džennet opet treba biti ponizan. Kako su meleki ponizni? A niko ne griješi od meleka, nikakvih grijeha nemaju, ali su svi ponizni, mogu biti ponizni pred svojim stvoriteljem Azeođer. Pa onda šta je sa ljudima koji su osnovni osnovi griješnici. Ajša radijallahu talana kaže da je poslanik sa često, znači da je često dovio ovom dovom. Ma salla Rasulullah salate nije dovio namaz, a da nije dovio ovom dovom. Što znači da ovu dovu muslima ne treba već ostavljati. Subhanak Allahuma rabbena wa bihamdik, Allahuma kfirli, ne treba znači tu dovu da ostavlja nikako u namazu. Ovo je bilo nešto ukratko tome hadisu. Ima ovdje možda još nekakvih e, momenata vezanih znači, za dovu na ruku i na srđdama. Došlo su posebno dove sad da ne govorimo znači, gdje je dova vrednija. U svakom slučaju ovo je bilo nešto ukratko. Znači samo e, da, završimo ovaj hadis jer Aisha radijallahu ta'ala anha i ove dvije dove su braće velike. Ja bih zamolio prisutne i oni koji nisu ovdje, a čuju to da nauče ove dvije dove. Da nauče ove dvije dove i da ih nikada ne ostavite da ih nikada ne ostavi, znači ove su dvije velike dove, ovaj i, i kada čujemo njihova značenja i vidimo ovaj hadis Ebu Bekra kako je došao, u kakvom je kontekst, kako je kazan, mislim da naučimo samo ove dove i praktikujemo na da nam ništa više ne treba. Da smo, da smo veliku stvar učinili. Treba nama mnogo toga, ali smo veliku stvar učinili ako budemo praktikovali. Pa ja bih vas zamolio, a ako neko hoće da, da se ovo napiše, da napišemo, nekome nije problem, neka dođe, ja sam tu. U svakom slučaju da uzmete snimak pa da naučite ove dove, to je za vas korisno i imat ćete veliku nagradu jeli, zbog, zbog učenja ovih dova namazu. Allahu ta'ala, alamu sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa